Tractatus vigesimus sextus, item alius de natale domini. Omnibus quidem diebus dilectissimi, atque temporibus, animis fidelium divina meditantium, domini et salvatoris nostri ex matre virgine ortus occurrit et mens ad confessionem sui autores erecta. Sive in gemitu supplicationes, sive in exultatione laudis, sive in sacrificii oblatione versetur, nihil crebrius nihilque fidensius spiritali attingit intuitu quam quod Deus Dei Filius, genitus de Patre coeterno, idem etiam partu est natus humano. Sed hanc adorandam in celo et in terra nativitatem, nullus nobis dies magis quam hodiernus insinuat, et nova etiam in elementis luce radiante totam sensibus nostris mirabilis sacramenti ingerit claritatem non solum enim in memoriam sed in conspectum quodamodo reddit angeli gabrielis cum maria stupente conloquium conceptio de spiritu santo tam mire promissa quam credita auctor mundi editus utero virginale et qui omnes naturas condidit eius factus est filius quam creavit hodie verbum dei apparuit carne vestitum et quod nunquam fuit humanis oculis visibile, cepit etiam manibus esse tractabile. Hodie genitum in nostre carnis animeque substantia, salvatorem angelicis vocibus didicere pastores, et apud dominicorum presules gregum, et apud dominicorum gregum, hodie evangelizandi forma precondita est ut nos quoque cum celestis militiae dicamus exercitu gloria in excelsis deo et in terra pax hominibus bone voluntatis convis ergo illa infantia quam filii Dei non est de dignata maestas. In virum perfectum aetatis adiectione provecta sit, et consumato passionis ag resurrectionis triumpho, omnes suscepte pro nobis humilitatis transierint actiones, renovat tamen nobis hodierna festivitas, et, nati Iesu ex Maria Virgine Sacra Primordia. Et tum Salvatoris nostri adoramus ortum, invenimur nos nostrum celebrare principium. Generatio enim Christi origo est populi Christiani, et natalis capitis, natalis est corporis habeant licet singuli quique vocatorum ordinem suum et omnes ecclesiae filii temporum successione distincti universa tamen summa fidelium fonte orta baptismatis sicut cum Christo in passione crucifixi in resurrectione suscitati in ascensione ad partes dexteram collocati ita cum ipso sumus in hac nativitate congeniti quid quid enim hominum in quacumque mundi parte credentium regenerator in Christo interciso originalis tramite vetus statis transit in novum hominem renascendum nec iam in propagine habetur carnalis patris, sed in germine salvatoris, qui ideo filius hominis est factus, ut nos filii Dei esse possimus. Nisi enem ille ad nos hac humilitate descenderet, nemo ad illum ullis suis meritis perveniret nihil hic vocatorum cordibus caliginis inferat terrena sapientia nec se contra altitudinem gratiae dei mox in ima rediturus terrenarum cogitationum pulvis atolat in platum est in fine saeculorum quod erat ante tempora aeterna dispositum et sub presentia rerum signis cessantibus figurarum lex et profetia veritas facta est ut abraham fieret omnium gentium pater et in semine eos daretur mundo promissa benedictio nec hi tantum eset israel quo sanguis et caro et, sed in possessionem hereditatis fidei filiis preparate, universitas adoptionis intraret. Non obstrepant ineptarum columniae questionum, nec effectus divini operis ratiocinatio humana discutiat, Nos cum Abraham credimus Deo, nec hesitamus diffidencia, sed plenissime scimus coniam, quod promisit Deus potens est et facere. Nascente iditur dilectissimi, non de carnis semine, sed de spiritu sancto Salvatore, quem prime transgressionis condemnatio non teneret, unde ipsa collati munidis magnitudo dignam a nobis exigit suo splendore reverentiam. Ideo enim, sicut beatus apostolus docet, non spiritum mundi huius accepimus, sed spiritum qui ex Deo est, ut sciamus que a Deo donata sunt nobis, qui non aliter pie colitur, nisi id ei, quod ipse tribuit, oferatur quid autem in tesauro dominice largitatis ar honorem presentis festi tam congruum possumus in venire quam pacem quae in nativitate domini prima est angelico predicata concentu ipsa enim est quae parit filios Dei nutrix dilectionis et genitrix unitatis requies beatorum et aeternitatis habitaculum cuius hoc opus proprium et speciale beneficium est ut iungat Deo quos se cernit e mundo. Unde apostolos ad hoc bonum nos incitans dicit, justificati igitur ex fide, pacem haveamus a Deum, cuius sententiae brevitate, omnium ferre mandatorum continetur effect quia ubi fuerit veritas pacis nihil ibi potes dea e virtutis quid est autem dilectissimi pacem haberia deum nisi velle quod iubet et nole quod prohibet si enim humane amicitiae pares animos et similes expetun voluntates nec umquam diversitas morum ad firmam potes pervenire concordiam quo modo divine particeps erit pacis cui ea placent quae deo displicent. Et his apite delectari, qui vos illum novit offendi, non es iste animus filiorum Dei, nec talem sapientiam recipit adoptiva nobilitas, genus electum et regium, regeneratione sue responde a dignitate. Diligat, quod diligit pater, et in nullo a suo auctore dissensiat. Ne itrum dicat Dominus, filios genui et exaltavi, ipsi autem me spreverunt. Agnovit bos, possessorem suum et asinus praesepe domini sui Israel vero me non cognovit et populus meus me non intellexit magnum est electissimi huius munere sacramentum Et omnia dona excedit hoc donum. Ut Deus hominem vocet filium. Et homo Deum nominet patrem. Per has enim appellationes sentitur et dicitur quis ad tantam altitudinem ascendat affectus nam si in progenie carnali et stirpe terrena clares parentibus genitos vitia male conversationes obscurant et ipso maiorum suorum lumine et soboles indigna confunditur in quem exitum venient qui propter amore mundi a generatione Christi non metuunt abdicari si autem ad humanam pertinet laudem ut patrum decus in prole resplendeat quanto magis gloriosum est ex deo natos in auctoris sui imaginem refulgere et illum in se qui eos generavit ostendere dicente domino sic lucia ad lumen vestrum coram hominibus ut videntes opera vestra bona magnificent patrem vestrum qui in celis est scimus quidem quod sicut Johannes apostolus dicit totus mundus in maligno est positus et insidiante diabolo atque angelis eius hoc in numeris tentationibus laboratur ut hominem ad superna nitentem aut adversa terreant aut secunda corrumpant sed maior est qui in nobis est quam qui adversum nos est pacem cum Deo habentibus, ac semper patri, toto cor dedicentibus, fiat voluntas tua, nulla prevalere certamina, nulli possunt nocere conflictus. Accusantes enim nos medipsos ipsos confessionibus nostris, et consensum animi, carnis concupiscencias denegantes inimicitias quinem adversus nos eius qui peccati auctor est commovemus sed inexpugnabilem cum deo pacem gratiae ipsius serviendo firmamus quod regi nostro non solum obedientia subiciamor sed etiam iudicio copulemur quoniam si in earem sententia sumus si quod vult volumus et quod improbat improbamus ipse iam pro nobis omnia bella conficiat. Ipse qui dedit velle, donabit et posse. Ut simus cooperatores operum eius, et propheticum illud cum fide exultatione dicamus, Dominus illuminatio mea et salus mea, Quem te Dominus defensor vitae meae. aquo quo Qui ergo non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnes, sed ex Deo nati sunt, oferan patri pacificorum concordiam filiorum, et in primogenitum nove creature qui venit non suam sed mitentis facere voluntatem universa adoptionis membra concurrant quoniam gratia patris non discordes neque dissimiles sed unum sensientes unumque amantes adoptavit heredes. Ad unam reformatos imaginem oportet animum habere conformem. Natalis Domini, Natalis est Pacis. Sicut enim aed apostolus, ipse est Pax Nostra, qui fecit utra unum coniam sive iudeus, sive gentilis, per ipsum habemus accessum in uno spiritu ad patrem, qui ante passiones diem voluntaria dispositione prelectum, discipulos suos precipue, doctrina informavit, udicenet. Pace meam do vobis, pace meam relinquo vobis, et ne sub nomine generali pace sue qualitas lateret. Adicit, non quem albodum mundus dat, ego do vobis habet inquit mundus amicitia suas et multos facit perverso amore concordes sunt etiam in vicies pares animi et similitudo desideriorum et qualitatem gignit affectuum ac si quidam forsitan reperiantur, quibus prava et inonesta non placent, quique in licitas consensiones a födere sue caritatis excludant, tamen etiam tales, Si vel iudei sint vel heretici vel pagani non de amicitia dei sed de pace sunt mundi paux aut in spiritualium et catholicorum a supernis veniens et ad superna perducens cum amatori vos mundi nulla nos vult communioni miseri sed omnibus obstaculis resistere et ad vera gaudia a perniciosis delectationibus evolare dicente domino ubi fuerit tesaurus tuus ibi erit et cor tuum hoc est si deorsum sunt quae amas ad ima descendes si sursum sunt quae diligis ad summa pervenies conos unum volentes unum sensientes et in fide ac spe et caritate concordes spiritus pacis agat atque perducat quoniam qui cumque spiritu dei aguntur hi fili dei sunt qui regnat cum filio et cum spirito santo in saecula saeculorum amen